Mana bu joyda Alloh subhanahu va taolo bizlarni iymon keltirganligini da'vo qiladigan bo'lsak, bizga nido qilyapti va bir xatarlik narsadan ogohlantiryapti. sura Ali Imrondagi nidolar aksarlari xatarli narsadan ogohlantirishlikka dalolat qiladi. Ey iymon keltirgan kishilar, kitob berilgan ahli kitoblarning bir toifasiga agar itoat qilsanglar, ya'ni fariqon, ya'ni bir toifasi, yoinki har qanday toifasiga ahli kitoblar 73 firqaga bo'linib ketdi. Ahli kitoblarning qandaydir bir toifasiga, qaysi toifasiga bo'lsa ham ergashsanglar, sizlarni ular iymon sifatiga ega bo'lganinglardan keyin kofirlikka qaytaradi. Demak, ahli kitoblar kimlar? Aksarlari yahud nasoralar. Bular kitob berilgan kishilar, ilmli kishilar. Bularga Tavrot va Injil berilgan. Shularning har qanday toifasiga ergashgan bo'lsanglar, sizlarni iymon sifatiga ega bo'lganingizdan keyin kofirlikka qaytaradi. Mana bu oyat hozirgi iymon keltirgan kishilar nihoyatda ogohlanadigan narsa. Tekshirib ko'rsangiz, hozirgi vaqtda musulmonlar qo'llarida har xil kitoblarni ushlashib yuribdi. Ular ahli kitoblarning kitoblari. Ular dunyoning hamma tiliga tarjima qilingan. Mana bu kitoblardan chiroyliligi, varaqlarning go'zalligiga aldanib shu narsalarga qarashib boryapti. Alloh bizni ogohlantiryaptiki, ahli kitoblar, ya'ni yahud nasorolarning har qanday toifasiga itoat qilsanglar, itoat alomatini o'zingizlarda ko'rsanglar, sizlarni iymoningizlardan keyin kofirlikka qaytaradi, deydi Alloh taolo. Demak, islom manhaji yo'ldir. Inson harakat qilar ekan manhaj asosida, islomiy manhaj asosida harakat qilishlikka majburdir agar iymonni da'vo qilsa. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ning qo'llarida Tavrotdan bir varaqni ko'tarib turganlarni ko'rdilarda yuzlari o'zgardi. Umar ibn al-Xattobning qo'llarida turgan Tavrotning bir varag'i o'zgartirilganligi hali noma'lum edi birodarlar. To'g'ri. Qur'oni Karim bizga bayon qilyaptiki, ahli kitoblar o'zlarining kitoblarini o'zgartirishgan deydi. Asl Alloh subhanahu va taolo tarafidan tushirilgan Tavrot Alloh subhanahu va taolo tarafidan Iso alayhissalomga tushirilgan Injil bu narsa sof islom yo'lini olib kelgan edi. Lekin ahli kitoblar o'zlari hasad qilganligidan Muhammad alayhissalomning arab millatidan Qurayshning eng hurmatli xonadonidan chiqqanliklariga hasad qilib kitoblarni o'zgartirgan edi. Muhammad alayhisalomning sifatlarini Tavrot va Injildan o'chirib yo'qotishgan edi. U kishining Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning qo'llarida turgan Tavrotning bir varaq bu o'zgarganligi hali noma'lum edi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzlari o'zgardi. Shunda Umar ibn Xattob Allohning va Rasulining g'azabidan panoh istayman deb ayblarini so'radilar. Shunda aytlarki, "Afishakkin ibn al-Xattob, sen hali shubhadamisan, ibn al-Xattob?" dedilar. "Ya Rasululloh, men bu Tavrotning bir varag'i shuni o'qidim, shundan deb o'zlari bundan bir yo'l istaganlik istagandim demadilar. Shu faqat o'qiganliklarini aytdilar. Shunda aytdilarki, "Law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i." Musa kalimulloh Alloh bilan bevosita gaplashgan Musa alayhissalom. Siz bir varag'ini ushlab turibsiz, hozir ey Umar, u kishi Musa alayhissalom sohibi Tavrot, Tavrotning asl hammasining egasi. Shu Musa agar tirik bo'lganda menga ergashishlikdan boshqa narsa sig'masi mumkin bo'lmasdi dedilar. Mo'min bo'lishlik uchun Musa alayhissalom Muhammad alayhisolamga ergashishliklari shart edi. Mana bu narsani biz chuqur tushunmoqligimiz kerak. Itoat islom manhajiga shunday bo'lmoqligi kerak. Ahli kitoblarning bir toifasi har qanday toifasiga ey mu'minlar, agar ergashsanglar sizlarni mu'min deylar, sizlarni kofirlikka qaytaradi. Demak, bu yerda bir manhaj islomiy manhaj o'zgarmas qiyomatgacha muhrlangan manhaj bu manhajni muqarrar biz tushunib olishimiz kerak mukammal tushunishligimiz kerak alloh subhanahu va taolo mo'minlarni kofir bo'lishligini ajab narsa sanayapti kofir bo'lishlik nima kofir bo'lishlik uchun tamomiy narsadan voz kechishlik islomni buyruqlaridan voz kechishlik emas alloh saqlasin ahli kitoblarning har qanday toifasiga ergashishlik kofir bo'lishlik ko'zi kifoya qiladi deydi qanday kofir bo'lasizlar qanday kofir bo'lasizlar va antum tutla alaykum ayatulloh va fikum rasuluh qanday kofir bo'lasizlar sizlarga Allohni oyatlari tilovat qilinib turilgan holatda Allohning oyatlari tilovat qilinib turilingan bu oyatlar har bir oyat Allohning kalomi ekanligiga dalolat qiluvchi alomat belgi bo'lgani uchun ayat deyilgan ayat Allohning yakkaligiga dalolat qiluvchi bitta oyat emas bir necha oyatlar Allohning kalomi degan hamma oyat Allohning huzuridan ekanligiga dalolat qilardi. Mana bu kalom sizlarga tilovat qilinib turilgan holatda ichinglarda vafikum rasuluh Allohning payg'ambari turgan holatda qanday kofir bo'lasizlar? Ana bu o'rinda Muhammad alayhisalom ashablar ichida turgan bo'lsalar, Muhammad alayhisalom vafotidan keyin Muhammad alayhisalomning sunnati mo'minlar o'rtasida qiyomatgacha barqaror qoldi. Alloh o'zini dinini saqlashlikni va'da qilgan qiyomatgacha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari barqaror qoladi. Sunnat, takror aytamiz, u kishining so'zlari va amallari va huzurlarda qilingan amalni taqrir qilganliklari. Sunnat 3 qismni tashkil qiladi. Mana bu sunnat so'zlari va amallari biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qanday holatda yurishlari, turishlari, o'tirishlari, yotishlari, ovqatlanishlari qanday tahorat qilganliklariga ergashmoqchi bo'lsak, u kishining davrida suratkashlik rivojlangan emas, balki suratkashlikka ashaddiy qarshi turganlar. La'nat aytganlar shunday qalblari mehr bilan to'lgan zot. suratkashlarga la'nat aytganlar mana shunday zot suratkashlik yo'q bo'lgan davrda u kishining holatlari xuddi ko'rsatilgandek hadis kitoblarida saqlanib qolgan u kishining hamma sifatlari oliy sifatlar ekanligini ko'rinib yaqqol ko'rinib turadi agar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sifatlarini bir qismi biroq minnatning peshvosida bo'lganda odamlar u suhbatdan boshqaga ergashmagan bo'lardi ammo rasululloh sollallohu alayhi vasallamdaqa komil inson bashariyat tarixida bo'lgan emas va qiyomatgacha bo'lmaydi mana bu kishining sifatlariga ergashmasdan yurishlikdan ko'ra katta nodonlik yo'q birodarlar chunki u kishining har xususan buyurgan sunnatlarga ergashishlikka biz majburmiz Ammo ba'zi amallari targ'ib qilganlar xohlasak qilamiz, xohlasak qilmaymiz, ammo qilishlikda ajr bor bizga. Ba'zi amallarni muboh uchun qilganlar. Qilsak savob, qilsak ham bo'laveradi, qilmasak ham bo'laveradi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llarini qo'yib ahli kitoblarning bir toifasiga ergashsanglar degan narsa biz uchun bir xatar bo'lishligi kerakki biror bir sohada ergashishlikdan qo'rqishlik vujudga kelishi kerak biror sohada ergashmaslikka harakat qilmoqlik kerak ollohni mustahkam arqonini mahkam ushlagan ollohni yo'lini mahkam ushlagan odam faqad hudiya ila siratil mustaqim to'g'ri yo'lga yo'llanadi. Mana bu oyat bizga nihoyat darajada ahli kitoblarning har qanday toifasiga ergashib ketib qolishlikdan ehtiyot bo'lishligimizdan ogohlantirsa, ikkinchidan ergashib ketib qolishlikdan saqlaydigan saqlov ko'pchi narsani ham bizga yo'llanma beryapti. Bu Allohning oyatlari va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari Allohning yo'lini mahkam ushlashlik, to'g'ri yo'lga yo'llanishligini bayon qilyapti. Demak, bu biz faqat yo'lni kitob va sunnatdan olamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jami' so'zlari yuz minglab hojilar bor bo'lgan huzurda hajjatul vadoda aytgan so'zlari taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitobullohi va sunnatu nabiyyi men sizlarga ikki narsa qo'yib ketyapman agar mahkam ushlasanglar hargiz adashmaysizlar qiyomatgacha adashmaysizlar dedilar Payg'ambarlar oltin kumush qo'yishib ketgani yo'q. Xalqlarni aldab pul sarf qilib o'zining yo'liga olib kirsin deyilgani yo'q. Islom odamlarning pul sarf qilishlikka hojati yo'q. Islom haqiqat. Bu narsani oshkor aytishlik bilan odamlarning tabiatiga muvofiq kelatda odamlar islomni qabul qila oladi. Ammo boshqa maslaklarchi ular pul sarf qilib oldaydilar. har xil kishilarning ellikta odamning o'zlarining botil ibodatlariga olib kelgan kishilarga sayyoralar va'da qiladi mana bunday botil u ko'p nodonlarcha targ'iblarga muhtoj bo'ladi ammo haq bo'lsa to'g'ri o'zini bayon qilishlik kifoya qiladi islom tarixda birovga yalinib o'zining yo'liga chaqirgan emas islom har sang tosh bo'lib ketgan qalblarning yorib o'zining nurini ko'rsata olishlikka qodirdir Shuning uchun Allohning oyatlari tilovat qilinib turilgan, Rasulining hadislari bildirilib turilingan odamlarning ahli kitoblarning toifalarini yo'liga ergashilib ketib kofir bo'lishligida qizil yo'q Mabodo bir qizil narsa bo'lsa, Allohning kalomini eshitib turib, Rasulining sunnatini eshitib turib, kofirlarning bir toifasiga ergashib ketishlik eng xatar narsadir. bu bu ba'zi bir kishilar buni g'alati tushunib qolgan bo'lsa takror aytamiz bu xitob mo'minlarga Alloh iymon keltirgan kishilarni chaqiryapti 13 nido Astagfiru billah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarni Allohdan haqiqiy taqvo qilishlikka buyuryapti. Va bu taqvoda davom etib oxirgi nafasda musulmon bo'lgan holatdagina o'lishlikka Alloh buyuryapti. O'layotgan holatgacha bu islomda barqaror bo'lishlikda qolishlikka Alloh buyuryapti. Demak, alloh subhanahu va taolodan haqiqiy taqvo qilishlikka buyurilishlik mo'min odamni haqiqiy mo'min bo'lsa yuragini larzaga keltiradi haqiqiy taqvo qilishlik qanday mumkin ekan deydi alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda bu haqiqiy taqvoni fattaqulloha mastata'tum Allohga qodir bo'lganinglarcha taqvo qilinglar degan oyat bilan bayon qiladi. Demak, imkoniyat boricha taqvo qilishlik Allohdan haqiqiy taqvo qilishlikdir. Musulmon holatidagina vafot qilinglar deb Alloh buyuryapti. Demak, oxirgi nafasgacha inson haq yo'lda barqaror qolishlikka harakat qilmoqligi kerak. Allohdan taqvo qilishlik birinchi Alloh azza va jallaga itoat qilish, rasuliga itoat qilish, Alloh buyurgan narsalarni qilishlik bilan qaytargan narsalardan qaytishlik bilan insoniy toqat doiralarda. Lekin Alloh buyurgan narsalarni qilish, Alloh qaytargan narsalardan qaytishlik, Allohning buyruqlarini bilishlikka va qaytargan narsalarni o'rganishlikka bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ilmni talab qilishlik muayyan bo'ladi. Ilm talab qilishlik bilan inson Alloh subhanahu va taoloning ismlari, sifatlari, fe'llari bilan taniladi. Alloh subhanahu va taoloning ism, sifat, fe'llarini tanigandan keyin Allohdan qo'rqish va Allohga muhabbat qilish, Allohning jannatiga moyillik va jahannamidan qo'rqish insonda hosil bo'ladi. Mana bu haqiqiy taqvoning boshlanish qismi bo'ladi. Alloh buyurgan tavhid nima? Alloh taolo man qilgan shirk nima? Mana bu narsalarni bilib, bulardan saqlanishlik zarur bo'ladi. Shunda tauhidni bilib, bunga amal qilishlik bilan ahli tauhidga aylanadi. Shirkni bilib, shirkdan ijtinob qilishlik bilan shirkdan saqlangan kishilar safidan o'rin oladi. Shirk Alloh subhanahu va taolo bilan banda o'rtasini uzib qo'yuvchi narsadir. Alloh mutlaqo kechmaydi. agar kimda kimda shirk amali sodir bo'lsa amali habata bo'lishligida shak shubha yo'q u kim bo'lishligidan qat'iy nazar demak haqiqiy taqvo qilishlikning birinchi qadami ahli tavhid bo'lishlik shirkdan salomat bo'lishlikdir va shu e'tiqodotda umrning oxirigacha malomatchining malomatiga quloq solmasdan har qanday malomatlarga chidab shunda sobit qolishlik bu haqiqiy taqvo qilishlikdir.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 odamlarning o'zingizlarning, ya'ni musulmonlarning ishiga voqif bo'ladigan musulmonlarni sirini biladigan xizmatga qo'ymanglar deyapti Alloh taolo. Musulmon jamiyati dam o'ziga xos o'zining har bir maydondagi siri bor. mana bu sirlarga voqif bo'ladigan odam albatta musulmon bo'lishligi kerak musulmon bo'lmagan odam bu sirlarga voqif bo'ladigan bo'lsa musulmonlarga zarar yetkazadi shuning uchun la ya'lunakum khabala alloh subhanahu va taolo o'zinglardan boshqa siringlarga voqif bo'ladigan kishilar sizlarga fasod tarqatishlikda sizlarni buzishlikda suskashlik qilmaydi biror daqiqa suskashlik qilmasdan fasod tarqatadi hayotda bir nazar tashlasangiz musulmon bo'lmagan kishi albatta musulmonlarning o'rtasidagi poklikni ko'rib ularni o'ziga o'xshagan buzg'unchi bo'lib fasod tarqatadigan odam bo'lmasa rozi bo'lmaydi chunki nopok narsa pokizalar ichida ko'rinib qoladi alloh subhanahu va taolo o'zinglardan boshqa bitona o'zinglarni siringlarga voqif bo'ladigan kishilarni tanlab olmanglar ular sizlarga fasod tarqatishlikda suskashlik qilmaydi doim g'ayratlik bedor bo'lib uyqusiramasdan sizlarga fasodni tarqatishlikda suskashlik qilmaydi va ma'nittum doim sizlarning mashaqqatda halokatda bo'lishinglarni juda ham yaxshi ko'radi. Bu nihoyatda yaxshi ko'rishlik. Sizlar zararlansanglar, sizlar halok bo'lsanglar, sizlar doim mashaqqatda bo'lsanglar, shuni oh oh deb turib juda yaxshi ko'radi. Qad baghdo'u min afwahihim. Yomon ko'rishlik tillaridan aniq zohir bo'lgan. Qur'oni Karim mana bu oyatda biz tillaridan deb ma'no qo'ydik, qad badatil min afwahihim og'izlaridan. Ya'ni tillaridan degan kalimani o'rniga Qur'oni Karim qad badatil min afwahihim og'izlaridan deyapti. Ular mu'minlarni yomonlaganda tillaridan emas, og'izlaridan shunday to'lib kutib turadi g'oyatda og'izlarini to'ldirib mana ko'rdi biroz kunini ko'rdi deganga o'xshagan yomon ko'rganlik belgilari tilidan emas tilini uchidan emas og'zidan to'lgan holatda chiqadi mana bu nifoq kufr shirkning belgisidir birodarlar ko'p o'rinda biror bir musulmonga zarar yetsa u musulmonning zarari haqida og'zini to'ldirib gapiradigan o'zini musulmon shaklida ko'rsatgan kofirlar juda ko'pdir bular til bu og'izlardan chiqqani bu dillarda bekitgani undan ham kattaroq bu oz deydi musulmonlar zarar ko'rsa bu musulmonlarga oz deydi ko'proq bo'lishligi kerak degan narsa dilida turadi oyatlarni sizlarga bayon qildik agar aqlinglarni ishlatgan bo'lsanglar musulmonlarga ham alloh subhanahu va taolo aqllarini ishlatishlikni alloh nasib qilsin qur'oni karimda alloh subhanahu va taolo hamma narsadan bizni ogohlantirib qo'ydi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan imom buxoriyning jomi sahiylarida bir hadis sharif keltiriladi ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحبه عليه وبطانة تأمره بالسوء وتحبه عليه والمعصوم من عصمه الله alloh subhanahu va taolo payg'ambar jo'natgan bo'lsa biror bir xalifa qilgan bo'lsa ikkita yonida xos yordamchi berdi payg'ambarning ham yonida ikkita xos yordamchisi bo'lgan xalifa bo'lsa ham yonida xos ikkita betona sirlariga voqif bo'lgan ikki kishi bo'lgan bittasi yaxshilikka buyuradigan yaxshilikka targ'ib qiladigan ikkinchisi bo'lsa yomonlikka buyurib yomonlikka targ'ib qiladigan yomonlikka targ'ib qilganda saqlanganlar Alloh saqlaganlardir Alloh saqlaganlar saqlanib qolgan doim qaysi bir millatga peshvo bo'lsa, bir odam unga to'g'ri maslahat beradi. Yaxshilikka yo'llaydi, yaxshilikka undaydi. Ikkinchisi bo'lsa, shu xalqqa zarar bo'ladigan narsaga undaydi. Saqlangani yomonlikdan saqlangani Alloh saqlagani dedilar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu davrida hiyra nasorolardan bir kishini nihoyatda kotib ekanligini qalamga mohir ekanligini shu sizni oldingizda turib sizga butun yozuvga bog'liq bo'lgan narsalarni bajaradigan kishi bo'lsa deb maslahat ko'rsatishdi bu hiyra nasorolardandir ahli kitoblardandir umar ibn hattob roziyallohu anhu u kishi nihoyatda tarbiyalari qur'on bilan sug'orilgan edi aytdilarki la akhudhu min mu'minin mu'mindan boshqa odamni men o'zimni sirimga voqif qilib xizmatga olmayman dedilar Abu muso ash'ari bu kishi nasroniy bir hisobchi nihoyatda hisobga mohirni Umar radhiyallohu anhu oldiga olib kelganlarda qattiq zajr qildilar aytdilarki la tudnihim menga yaqinlashtirma vaqad aqsahumulloh Alloh ularni chetlatgan odamni meni oldimga yaqinlashtirma dedi. Va la tukrimhum vaqad ahanahumulloh Alloh xorlagan odamlarni hurmat qilma dedilar. Va la ta'manhum vaqad khawwanahumulloh Alloh xiyonatchi degan odamlarni sen amin odam deb meni oldimga kelma dedilar. Mana bu narsa bizlarga ogohlantirishlikdir 15 nido أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون iymon keltirgan kishilarni alloh subhanahu va taolo riboni yeyishlikdan qaytaryapti riboni nihoyatda ko'paytirilgan holatda bo'lib ketib qolgan holatlarda ham iloji yo'q bo'lib qoldi endi ko'payib ketdi deb qo'ymasdan riboni yeyishlikdan man qilyapti ribo sutxo'rlikdir ollohdan qo'rqinglar laallakum tuflihun ribodan saqlanib ollohdan qo'rqsanglar shunda najot topsanglar shoyat deyapti alloh taolo ribo mana aytib o'tganimizdek riba nasia ribal fazl ko'proq xalq o'rtasida shoyi bo'lgan islomning hukmini qabul qilmagan yoinki bilib turib amal qilmagan kishilarning o'rtasida joriy bo'lgani ribal fazl bir narsani sotib ko'prog'iga sotishlikni aytiladi misol bir o'lchov miqdordagi bug'doyni undan ko'ra berib ko'proq bug'doyni qabul qilishlik bu riba fadl shu vaqtdagina ziyodatiga sotishlik riba nasia bo'lsa ma'lum bir miqdorda pul berib turib uni har haftada yo har bir ma'lum bir muddatda ko'proq qilib olishlikni riba nasia deydi hozirgi vaqtdagi ribo johiliyat davridagi ribodan qattiqroqdir birodarlar johiliyat davridagi ribo bir kishi bir odamga pul berardi pul berib turib muayyan muhlatda berishligini shart qilardi shu muayyan muhlatga olib kelsa undan ortiqcha hech qanday foyda olmasdi shu muayyan muhlatga olib kelolmasa undan foyda olardi mana shu ribo edi hozirgi vaqtda bo'lsa bir odam ikkinchi bir odamga foyda beradigan bo'lsa shirkatlar foyda beradigan bo'lsa shu vaqtni o'zidagina tayin qilib ola qoladi Mana bu jahiliyat davridagi ribodan ham xunukroqdir. Shirk ham hozirgi vaqtda jahiliyat davridagi shirkdan qattiqroq bo'lgandek. Jahiliyat davridagi mushriklar qiyinchilik holatlarida yakka Allohga sig'inishardi. Hozirgi vaqtda qiynalganlar ham yana ashu mushrik bo'ladigan amallarga sig'inishadi. Ribo Qur'oni Karimda qattiq suratda xor bo'lgan odam qiyomat kuni jin urgan odamdek shayton dovdiratgan odamdek o'rnidan turadi tishkilanishligi bilan yana bitta shayton jindan kaltagiydida yana dovdirashlik bilan boshlanadi mana shu holatda o'rnidan turolmasdan shu holatda qiyomatda sharmandalarcha bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ahmad ibn hambal o'zlarining musnatlarida sahih sanat bilan keltiryaptilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ribo haqida ko'p so'zlar aytdilar bulardan bittasi dirhamu riban ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zaniya. Er kishi bilib turib yegan bir dirham ribo 36 ta zinodan qattiqroqdir degan ekanlar. Rasul sallallohu alayhi va sallam bu muttafaqun alayh bo'lgan hadisda, Imom Buxoriy va Imom Muslim jami sahihlarda keltirilgan hadisda الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه ribo 73 turli bo'ladi. 73 bob bo'lsa, shuni eng yengili kishi o'zining onasi bilan yotgani bilan barobar bo'ladi degan ekanlar. Ribo ribo bilan shug'ullangan odam tamomiy hayotini barbod beribdilar, oxiratini barbod berishlikdan tashqari. Chunki uning barakotini Alloh subhanahu va taolo shu vaqtda ko'taradi. islom dunyo riboga botib turgan vaqtda riboni yo'qotdi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llanmalari birinchi ribo amakim shug'ullanayotgan ribo bu ribo oyog'im ostida kimni amakidan qarzi bo'lsa o'zini asli qarzini bersin foydasini bermasin dedilar o'zlarining qarindoshlaridan boshladilar mana shu hajjatul vadoda aytgan so'zlari bilan ribo islom olamida qurib yo'qib ketdi chunki islom avval iymon mamlakatini har bir odamning qalbiga qurib bo'lgan edi shuning uchun bu iymon mamlakati qalbda mustahkam bo'lgandan keyin bunga Allohning hukmi hukmron bo'lgandan keyin rasulining sunnati hukmron bo'lgandan keyin Alloh rasuli tarafidan kelgan buyruq bu mamlakatda hokim edi hali mamlakatini egallagan edi shuning uchun mana bu narsa ta'sir qilgan edi mana bu so'zlar ham takror aytamiz ribo bilan shug'ullanayotgan o'zini mo'minman degan kofirlarga emas bu ollohning kitobi ey iymon keltirgan kishilar deyapti bu bu ribodan qaytadigan faqat mo'minlar qaytadi o'zi mo'minman deb kishidan qo'rqqan vaqtida ehson qilib shuni iymonning alomati deb yurgan odamlar mutlaqo qaytmaydi shuning uchun bu yerda xitob ey insonlar deb hisob bo'lmayapti ey iymon keltirgan kishilar riboni yemanglar deydi qalbida iymon borligini imtihon qilib olsin riboni ana shu kunidan voz kechadi mana bu iymonning alomati bo'lmasa bu kitobga quloq solmasa xotirjam bo'lsin o'zining iymondan tashqarida deganligini belgisidir shu rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisi muboraklarda yettita halok qiluvchi narsadan chetlaninglar dedilar bittasi ashirku billah allohga shirk keltirish sehr dedilar va nohaq odam o'ldirish dedilar ribo yeyishlik dedilar yetimni molini yeyishlik ollohni yo'lidagi jihodga chaqirilganda bosh tortishlik va pokiza ozoda ayollarni sha'niga tuhmat qilishlik yettita dedilar odam o'ldirishlik bilan ridoni yeyishlikni barobar qildilar yetimni molini yeyishlikni odam o'ldirishlik bilan barobar qildilar hozirgi vaqtda nomlari turlanib ketgan hammasini yig'ishtirib kelsangiz sehr deydigan narsani odam o'ldirishlik bilan barobar qildilar o'n oltinchi nido يا أيها الذين إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين balillahu mavlakum va huva khayrun nasirin. Ey iymon keltirgan kishilar, kofirlarga itoat qilsanglar, orqanglarga qaytaradi. Orqanglarda nima bor edi? Kufr bor edi. Shu kufrga qaytasizlar. Shunda ziyonkor bo'lib qaytasizlar. dunyoyu oxiratda ziyonkor bo'lasizlar. Balillahu mavlakum. Sizlar olloh sizlarning hojiylar. va huwa khayrun nasirin Alloh yordam beruvchilarning eng yaxshisidir. Hoja yordam beradi. Modomiki banda hojam desa, banda bu hojaning bandasi bo'larlasa, shu vaqtda hojasi u bandasini qulini qo'ymaydi. Lekin qul bo'lmasdan turib hojadan yordam so'rash bo'lmaydi. Alloh sizlarning xitob iymon keltirgan kishilarga bo'lyapti. sizlarning hojanglar mo'min odam doim hojam Alloh subhanahu va taolo deb bilishligi kerak shun Allohning quli bo'lmoqligi kerak Alloh subhanahu va taolo yordam beruvchilarning eng yaxshisidir to'g'ri mo'minlarga mo'minlar yordam beradi lekin ularning ichida hammasidan yordam beruvchi zot yaxshilari yaxshisi Alloh subhanahu va taolodir demak bizni Alloh subhanahu va taolo kofirlarga itoat qilib qolishlikdan ogohlantiryapti Bu ham takror aytamiz, xitob mu'minlargadir, birodarlar.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 E, iymon keltirgan kishilar kofirlarga o'xshagan bo'lmanglar, sizlar mu'minsizlar deyapti Alloh taolo. Ularning hatto so'zlariga o'xshagan so'zlarni ham gapirmanglar. Va qalu li ikhwanihim ular birodarlarga aytishadi. Kofir birodarlariga aytishadi, "Idza darabu fil ard." Zohirda o'zi mu'min sifat bo'lib, mo'minlarni ichiga kirib olgan birodarlari bor g'animat ilashib qolsa olamiz deb foyda bo'lib qolsa olamiz deb mo'minlarga bir yaxshilik bo'lsa biz ham bir ulushdor bo'lamiz deb aralashib olgan zohirda mo'minu o'zi asli kofir bo'lgan birodarlarga aytadiki kofirlar yerda sayr qilishsa yoki g'oziylardan bo'lib jihodda ishtirok etishsa qo'qqisdan shular bittasi o'lib qolgan bo'lsa yo bir kasallanib zararlangan bo'lsa bizni oldimizda bo'lganda o'lishmasdi ham o'ldirilishmasdi ham deyishadi agar bir kishi hozirgi vaqtda birodarlar islom yo'lida inson biror bir o'zining molini yo jonini sarf qilib islom Allohning buyrug'ini qilaman deb biror joyda yo'lda vafot qilgan bo'lsa yo biror bir zarar ko'rgan bo'lsa mana bizni gapga kirganda bunday bo'lmasdi deydigan haylasuf kofirlar ko'payib ketadi qur'oni karim bunday deganlarni kofir deb atayapti demak islom yo'lida biror bir zarar yetsa shuni doim agar bizni maslahatga unaganda bu bu zararni ko'rmasdi deydi Ba'zi bir kishilar ham hayotidagi hamma yaxshilikni Allohdan deb turib, bir zarar bo'lib qolsa, birovdan ko'radi. Mana bu joyda Qur'oni Karim bizga ey mu'minlar, sizlar kofirlarga o'xshagan bo'lmanglar. Hatto so'zlarda bu o'xshagan so'zlarni aytmanglar. Ularning aqidasi buzuq. Shuning uchun ular mana shu so'zni aytishadilar. bu narsani ularni qalblariga hasrat qilishlik uchun alloh taolo shunaqa deydiradi olloh yashatadi olloh o'ldiradi Alloh sizlar qilib turgan narsani ko'rib turuvchidir holid ibn valid tamomiy jihodda hayotlari o'tdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam jihodga jo'natdilar hayotlarida o'tib ketdilar Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'ldilar. Xalifa bo'lib u kishini yangitdan jihodga jo'natdilar. Har tarafga jo'natganlarda Xolid ibn Validni ham jo'natdilar, boshqa qo'mondonlarni jo'natganlarga o'xshagan. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu xilofat davrini o'tab vafot qildilar. Umar ibn al khattab radhiyallohu anhu xalifa bo'lib, Abu Khalid ibn Validni qo'mondonlikdan tushirib, Abu Ubaydata Amir ibn al-Jarrohni qo'mondon qildilar. Shu davrgacha qaytib ko'rishmadilar. Umar ibn al-Khattab radhiyallohu anhu davrida Xolid ibn Valid shu butun jihodda bo'ldilar, lekin Alloh o'ldiradi, Alloh tiriltiradi. Bu kishi umrlarini oxirlarida ko'p attan qildilar. Ko'p attan qildilarki, shu tuya o'lgandek o'lyapman, shahid bo'lmayapman deb ko'p yig'ladilar. Alloh o'ldiradi, Alloh tiriltiradi. Mana bu e'tiqodot mu'min odamning e'tiqodoti bo'lishligi kerak. Tayin qilingan muhlat albatta inson shuni bajaradi. Lekin biz o'limni tilashlikka va o'limni tilamaslikka ma'murmiz. O'limdan ehtiyot bo'lishlikka ma'murmiz. Bu ham Allohning buyrug'i bilan qilamiz bu amalni. Alloh subhanahu va taolo qilgan amallarni ko'rib turuvchidir. Agar insonda tavakkul sifati bo'lmasa, hamma narsada u zalolat yo'liga ketaveradi misol aytaylik biror kishi bir farzandini tarbiya qilayotganda tavakkul bo'lmasa daraxtga chiqma desa daraxtga chiqarmasa uni borib borib daraxtga chiqmaydi tomga chiqsang yiqilasan qo'yib chiqma desa u bola hech qo'lidan bir narsa kelmaydigan bir bola bo'ladi ertamandan kechgacha o'tiraveradigan bo'ladi biror bir narsani tagida o'tirsa ham shu yiqilib ketadi deb yerdan jiladigan shu bir ochiq keng joyda o'tiradigan bo'ladi borib borib shu ochiq joyda o'tirsa ham yer cho'kib ketib qolarmikin degan tashvish bilan bo'ladigan bo'ladi hayotda agar masalan tavakkul sifati bo'lmasa insonni biror bir amal qilolmasdan o'tib ketadi agar buni qo'yganda unaqa bo'lardi deydigan odamlarning e'tiqodi buzuq e'tiqoddir rasululloh sollallohu alayhi vasallam la taqul lav dedilar lav demagin chunki lav shaytonni birinchi darvozasini ochib beradi dedilar mana bo'lsa unaqa qo'lardi desang shaytonni darvozasi ochiladi dedilar o'n sakkizinchi nido يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ey iymon keltirgan kishilar sabr qilinglar Mo'min odam da'vat ishini olib ketishlikda sabr qilishlikka majburdir. Hayotning hamma ishi mo'mindan sabrni talab qiladi. Sabr bir narsani Alloh buyurgan narsani qilishlikdan to'xtab qolishlik emas. Buni to'xtamasdan Alloh buyurgan narsani qilish va bu qiyinchilikka sabr qilishlikdir. Inson birinchi o'zini islom yo'lida nafsiga yoqmagan narsalarni ustida mahkam ushlashlik, ustida sabr qilishlikka majburdir. Allohga itoat qilishlikka, Rasuliga itoat qilishlikka, sabr qilishlikka ma'murdir, majburdir. Allohning buyruqlarini qilishlikda o'ziga yarasha bir riyozati bor. Rasulining sunnatlarini bajarishlikda, odamlarning masxaralariga sabr qilishlikka majbur. Bu narsalarga majbur bo'lib sabr qiladi. Alloh subhanahu va taolo harom qilgan so'zlardan o'zini tiyish, harom qilgan fe'llardan o'zini tiyishlikda sabr qilishlikka ko'p majburdir. Hayotda musulmon bo'lib yashashlik uchun boshiga tushgan ba'zi bir musibatlarga, mu'min birodarlarning boshiga tushgan musibatlarga sabr qilishlikka majburdir. Va o'ziga kelayotgan martaba butun davlat mana bu narsalarni kelishligiga sabr qilib tug'yon qilmasdan o'zini tutib olishlik ham bunga ham sabr qilishligi kerak bo'ladi shu bilan birga vasobiru sabrlashinglar sabr qilinglar va sabrlashinglarning ma'nosi shuki ro'baro'yingizda sizni masxara qilayotgan sizni islomdan uzoqlashtiradigan odam ham o'zining botil yo'lida sabr qiladi bu botil yo'lni mo'minlarning o'rtasiga olib kelishlikka qattiq harakat qilib sabr qiladi siz ham o'rtada sabr qilsangiz bu bilan sabrlashib sabr sifatida yengishlikka majbursiz shundagina alloh subhanahu va taolo bu so'zingizga ta'sir va g'alaba beradi va sobiru sobiruni ma'nosi shudir ribot tabiiy ma'nosi o'zini bog'lash aslida ribot o'zi o'zini nafs qiyinchiliklariga bog'lab turib islomiy hududlarni himoya qilib turishlik islomiy shaharlardan chetda bo'lgan islom hududlarini, chegaralarini himoya qilib turishlik bu ribotdir. Alloh subhanahu va taolo bu ribotga har bir mu'minlarni buyurdi. Ribot Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Anas radhiyallohu anhu rivoyat qildilarki, ribatu yawmin fi sabilillah khayrun min ad-dunya va ma fiha. Allohning yo'lida bir kun o'zini bog'lash dunyo va dunyodagi hamma narsadan yaxshi dedilar. imom muslim rivoyatlarida ribatu yawmin va laylatin khayrun min siyami shahrin va qiyamihi bir kecha va kunduz o'zini Allohning yo'lida bog'lash bir oy roza tutib kechqurun bedor bo'lgandan ko'ra yaxshiroq dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam besh vaqt namoz o'qishlikni ham ribot dedilar jamoat bilan o'qishlikni fadalikumur ribat ribat vaqt namozni jamoat bilan o'qishlikni ham ribot dedilar haqiqatda ham o'zini Allohning yo'liga bog'lagan odamlargina 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qiy olmaydi birodarlar. Bo'lmasam, u 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qishlik uchun katta bir o'zini Allohning yo'liga bog'lagan kishi bo'lmoqligi kerak. Bo'lmasam bu ishni qila olmaydi. Mana bu nidodan keyin Alloh subhanahu va taolo "Vattaqulloha la'allakum tuflihun" Allohdan qo'rqinglar, shunda najot topasizlar deb taqvoga buyuryapti ribot sabr va sabrlashlikka buyurgandan keyin bu 18 nido Sura Baqarada 11 ta nido bo'lgan bo'lsa, Sura Oli Imronda 7 ta nido bo'ldi iymon keltirgan kishilarga. Sura Oli Imrondagi nidolar ham bugungi darsimizda tamom bo'ldi. Inshaalloh keyingi darsimizda Sura Nisodagi iymon keltirgan kishilarga bo'lgan nidolar haqida bahs yuritamiz. Inshaalloh. Endi bu savollar juda ko'p bo'lib ketibdi. Yana bir kishi so'rayaptilarki, hozirdagi jamoatlarni qanday jamoatlardan bo'ladi deb so'rayaptilar. Biz shuni bilamizki, bitta jamoatni bilamiz. Qolganini hammasini zalolatda deymiz. U qaysi? Ahli sunna va jamoat. hamma o'zini ahli sunna va jamoa degan odamlar davo bilan bo'lmaydi firqai nojiya meni ummat boshqa ummatlar yetmish uchga bo'linadi dedilar meni um-, yetmish ikkiga bo'lindi meni ummatim yetmish uchga bo'linadi hammasi jahannam o'tida ammo bittasi najot topadi jannatda dedilar u hummo ana alayhi va ashabi meni va ashoblarimni tutgan yo'lida bo'lgan kishilar najot topadi dedilar u hamma o'zini ahli sunna va jamoa deb u bilan bo'lib qolmaydi ming marta aytsa ham bo'lmaydi Bu o'zi kalimaga takror aytamiz, ahli sunna va jamoa. Jamoa tashkil bo'lmaydi avval. Avval ahli sunna tashkil bo'ladi. Sunnat ahllari bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yo'lini tutadi. Tutgandan keyin shulardan jamoa Biz boshqa narsani bilmaymiz, birodarlar. Atam qo'ymaymiz, faqat biz bitta narsani bilamiz. Qaysi? Ahli sunna va jamoa. Shuni bilamiz. Kim ular? alayhi ashabi. Men va ashoblarim tutgan yo'lni tutganlar dedi. Ularning mana sahobalarning sifatlarini o'qib beryapmiz, birodarlar. Bu kishi bir hammamiz uchun ham bir nima o'qitdilar, shuning uchun hammaga taalluqli ishni o'qiyapti. ba'zi bu yerdagi ajablar sizni qilgan ma'ruzalaringizni eshitib, islom uchun jonimni berishga ham tayyor bo'lib ketaman. Tashqariga chiqqanda dunyoga berilib ketaman. Shuni dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sahobalar aytishadilarki, "Ya Rasululloh, bu huzuringizda o'tirganimizda butun jannatni ko'rib shavqimiz keladi. Jahannamni ko'rgandek bo'lib, unda panoh istaymiz. Tashqariga chiqsak yana bola chaqa tashvish boshqa narsalar bo'ladi dedi. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa dedilar. Amal qilinglar, hamma yozib bergan narsaga muyassar bo'ladi. Bu nifoq emas dedilar, ya'ni. Inson har bir harakatida o'zi bir ta'sirlanib turishlikka muhtojdir. Shuning uchun mana Qur'ondan, hadisdan birinchi dars qilinishligi masjidda asli sir ham shunday. doim shunga intilib boradi inson nuqsondan doim xoli bo'lmaydi hech qachon endi bu yerda duoi qunutni duosini bilmaganlar u qiladi bu qiladi ketmaydi duoi qunutni o'rgansin biz endi baribir birodarlar bir bu islomni masalan qarib qolib tili kelmay qolganligini hisobga olib nima qilmaymizda u o'rgansin to o'rganguncha alloh taolo gunohini kechirsin biz yana savollar beryapmizki ixtilofli masalalarga biz qaramaymiz ishtihodli mustahidlarni o'rtasidagi hadislarni olgan olmagan boshqa nimalarga biz qaramaymiz birodarlar biz muttafaqun alay bo'lgan narsani minbarda gapiramiz odamlar o'zlari hadislarni o'qishib amal qilishsalar marhabo deymiz ularga bitta sahih hadisga amal qilgan odamni hurmat qilamiz ammo biz minbarda muttafaqun alay bo'lgan butun hamma hadislar bog'lanib muttafaqun alay bo'lgan so'zni aytamiz ixtilobli masalalarga javob bermasligimiz bu bilmasligimiz yo boshqa narsadan emas. Bu minbar bir fikrni nima qilib aytmasligimiz kerak. Dedi aytyaptilarki mardikorni yoki ustani badandan tez qurimay turib rozi degan hadis eshitgandim. E, hadis bu lafzimasi ya'ni bir ishlatgan odamni rozi qilishlik shartligi haqida hadis bor. Lekin tezroq rozi qilishligini shunga kinoya qilingan. Lafziga nima qilinmasinki, terisi qurib, sal yuvinib, tozalanib bo'lgandan keyin berilsa yaxshi bo'ladi. Bu birodarlar targ'ibot vositasida eshitilgan eshitilingan narsaga iqtido qilib turishlik bo'lmaydi. Shuni savol bo'lgan ekan. Dedi bir odam so'rayaptiki, "Xo'p, mayli, juda hamiyati bilan yozilsa, javob bermasak bo'lmaydi." hurmatli qaragan yaratgan Rabbimizni nima uchun sensilaymiz axir bu Allohga nisbatan hurmatsizlik emasmi agarda hurmat yuzasidan ya'ni yaqin olib e, sensiradigan bo'lsak ota onamizni ham hurmat yuzasidan sensirasak bo'ladimi yo'qmi degan savol o'tdi qur'oni karimda alloh subhanahu va taologa sen deb xitob qilingan anta payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam anta qayyumus samavati val ard biz rasulimiz rasululloh alloh subhanahu va taologa anta deb xitob qildi biz ham shunday xitob qilamiz qur'oni karimda alloh taolo o'zini shunday e, bir bayon qilgan joyda yerni biz tekisladik qanday yaxshi tekislovchimiz deb unda ko'plik bilan keltirdi ya'ni olloh o'zini tekislab o'zi yaratganligida shak shubha yo'q shunday bo'lib tursa ham biz deb gapiryapti alloh taolo demak biz o'zimiz bitta ishni qilgan bo'lsak men qildim deymiz men qildim emas o'zi aslida olloh madad berganligi uchun qilganimizdan keyin buni men deganni yig'ishtirishlik uchun qur'on bizga hidoyat o'rinda ammo sen deb xitob qilishligimiz biz banda tarafidan ollohning yakka yagonaligida hatto o'zi ko'plik siygasini hurmatga iste'mol qilingan siygani ham iste'mol qilmaslik bu tavhidga yaqinroqdir tushunarlimi Meni juda ominni baland ovoz bilan aytishlikning fazilatini aytib bering deyaptilar. Bu yerda birodarlar biz uni fazilati tomoni bilan ishimiz yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masjidlarida ashoblar ominni oshkor aytganliklar uchun biz aytamiz. Bizga shu fazilat kifoya qiladi. Buni aytilganlari bor va aytilganlarni aytgan e, imom g'alabdolin desa omin deyiladi. Chunki kimni omin kalimasi maloikalar ham omin deyishadi omin maloikalar amin bilan bir xil bo'lib qolsa, shunda o'tgan gunohlari hammasi mag'firat qilinadi degan hadislar bor. Sizlarni omin deyishinglarga yahudlar bu ominga hasad qilgandagi boshqa kuchli hasad qilishmadi deganlar. Nihoyatda mu'minlarni shu omin deganda bu ular hammasi gunohdan toza bo'lib ketishadi deb ko'p hasad qiladi. Bunga qarshi bo'layotgan odamlar ham bunga ehtiyot bo'lishi kerak. Kimlarga o'xshab qolayotganligini. duo qilib ba'zi xatlarni o'qiyolmaganimizga uzr birodarlar alloh subhanahu va taolo betoblarga alloh shifo bersin qarzdorlarga najot bersin alloh subhanahu va taolo ilm talab qilayotganlarga alloh ilm bersin amal qiladigan ilm bersin bizni ham shu kichkina jamoamizga jome madrasa masjidining haq yo'ldagi xizmatlarga alloh taolo o'zi najot bersin shu yo'lda xizmat qilayotganlarga alloh taolo tandurustlik bersin va so'zlariga ta'sir bersin alloh subhanahu va taolo ularni har bir qadamini ajrli qilsin alloh subhanahu va taolo hammamizni ham islomga xizmat qiladigan kishilardan qilsin alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqaror bo'lishini, allohdan haqiqiy taqvo qilishini, o'layotgan holatimizda musulmon bo'lib o'lib ketishini alloh taolo nasib qilsin qiyomat bo'lmasdan ilgari o'lishlikni Alloh nasib qilsin. Hamma shu narsani tilab yurishlik kerak. Chunki qiyomat bo'lganda tirik qolgan odamlar eng yomon odamlar bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqaror qilsin. Farzandlarimizni solih solihalardan qilsin. Oilalarimizni haq yo'lda barqaror qilsin. Oilalarimizni ham Alloh taolo islom haqiqatlarini bildirsin. O'tgan ajdodlarimiz Alloh taolo gunohlarini mag'firat qilsin, ibodatlarini qabul qilsin. alloh subhanahu va taolo ahli islomni birlashtirsin qalblarni haq yo'lda tutsin sallallohu taala ala xayri xulqihi muhammad men shu narsani aytib qo'ymoqchiman birodarlar <clears throat> payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki safiylarni barobar qilasizlar yo olloh qalbinglarni qarama qarshi qilib tashlaydi dedilar shuning uchun bu bir narsani o'zinglar ham sezayotgan bo'lsanglar kerakki bir qandaydir saflarni barobar qilishligimizda qalblarimiz bog'lanayotganga o'xshab qolyapti. O'zingizlar buni sezayotgan bo'lsanglar kerak. Saflar barobar bo'lmagan joyda namoz o'qishinglar bilan yurak boshqa bo'lib, o'zi siqilib shunaqa bo'lib qolinayotganligini hamma his qilingandir. Bu bir ajib bir hadiski, safilarni barobar qilasizlar yo Alloh qalbinglarni qarama-qarshi qilib tashlaydi. deydi. Shuning uchun hozirgi mana suxton namozimizda ham yangi kishilar ko'p. Birodarlar shularni oyoqlarini ushlab ham bo'lsa, yordam qilib shunaqa qilib saflarni barobar qilishlikka hamma odam nihoyatda mahkam tursin shuni. Qalblarimizni Alloh taolo birlashtirsin.